Raudon kepuraitė. Buvo kartą maža, miela mergaitė. Ir kas tik ją pamatydavo, visi pamildavo. Bet labiausiai mylėjo senelė. Ji nebeimanė nieko jai beduoti. Kartą padovanojo raudono aksomo kepuraitę. O kad kepuraitė taip gražiai tiko ir mergaitė nieko kito daugiau nenorėjo nešioti – tai ir vadino ją tik raudonkepuraite. Vieną dieną motina sako, šia tau mieloji luistelis pirago ir butelaitis vyno. Nunešk seneliai, jis silpna, pasiligojusi, turės šio to širdžiai atgauti. Paskubėk, kol dar nekaršta, tik žiūrėk, eik gražiai ir niekur nesuk iš kelio, kad nepargriūtum ir butelio nesudaužytum. Ką tada nuneši seneliai? Kai įeisi, nesidairyk po visus kampus, o visų pirma pasakyk labas rytas. Gerai, viską padarysiu, kaip tu sakai, prižadėjo mergaitė ir atsisveikinusi išėjo. O gyveno senelė girioje per pusvalandį kelio nuo sodžiaus. Ir vos tik mergaitė įėjo į gyrę, toj sutiko vilką bet ji nežinojo, koks jis piktas žvėris, todėl ir neišsigando. Labą dieną, raudankė puraitė, tarė vilkas. Ačiū už labą dieną, vilkę. Kur taip anksti išsirošiai, raudankė puraitė? Pas senelę. O ką čia turi po prijuostę? Pirago ir vyno. Vakar kepėm, tai ir nešu seneliai. Ji silpna ir pasiligojusi, turės kuo pasistiprinti. Raudankepuraitė, o kur tavo senelė gyvena? Ten toliau girioje, dar geras ketvirtis valandos eiti. Jos trobelė stovi po trim dideliais ažolais, o šalia auga lasdynų krūmai. Turėtum žinoti, atsakė mergaitė. Vilkas galvoja savo. Riebus kasnis, toji maža ir švelni mergaitė, skaniau negu ta senė. Tik reikia gudriai apsisukti ir abiejos bus mano. Paėjo galiuką šalia mergaitės ir sako, Raudonkė puraitė, tu tik pažiūrėk, kokios gražios gėlės aplink auga, kodėl neapsidairai aplinkui. Man rodos, tu net negirdi, kaip gražiai paukšteliai gėda. Eini kaip į mokyklą, o girėje tokia linksmybė. Mergaitė pakėlė akis ir kai pamatė, kaip saulės spinduliai žaidžia tarp medžių šakų ir aplink žydį šitie gražių gėlių pagalvojo savo, jeigu nunešiu seneliai šviežių gėlių puokštę, tas irgi ją pradžiugins. Dar toks ankstus laikas, spėsiu pas ją naiti. Išsuko iš kelio ir nubėgo į gyrę gėlių pasiskinti. Skina vieną, skina kitą, ta graži, ta dar gražesnė ir vis tolyn, vis gilyn į gyrę. O vilkas tiesiai prie senelės namų. Nuėjo ir beldžiai duris. Kas ten? Tai aš, raudan kepuraitė, atnešiau tau pirago ir vyno atidaryk. Paspausk klibiki ir įeisi, sušuko senelė. Aš per silpna ir negaliu atsikelti. Vilkas paspaudė klibiki Durys atsidarė, klastininkas nei žodžio netaręs tiesiai prie lovos, griebė senelį ir prarijo. Paskui apsirengė jos drabužiais, užsidėjo ant galvos kyką, atsigulė į lovą ir užtraukė užuolaidą. O raudonkepuraitė tuo tarpu viskynė, viskynė gėlės ir kai jau tiek priskynė, jog nebetilpo į saują, vėl prisiminė senelę ir nuskubėjo pas ją. Atėjusi nustebo, durys atdaros. Įėjo į vidų ir čia jai taip keista pasirodė, kad pagalvojo, o dievulėliau, kodėl man šiandien taip baugučia? O juk kitais įkiais taip mielai lankydavaus pas senelę. Ir sušuko, labą rytą! Bet niekas jai neatsakė. Tada jį prie prie lovos ir atitraukė užuolaidą. Mato, guli senelė, užsimaukšlinusi ant akių kyką ir taip keistai atrodo. Oi, senelė, kokios didelės tavo ausys! Kad geriau tave girdėčiau. Oi, senelė, kokios didelės tavo akys! Kad geriau tave matyčiau. Oi, senelė, kokios didelės tavo rankos! Kad geriau tave nutverčiau. Bet, senelė, kokie baisiai dideli tavo dantys, kad greičiau tave suėščiau. Ir suliktais žodžiais vilkas pašoko iš lovos ir prarijo vargšę mergaitę. Prisiputęs, vilkas vėl atsigulė į lovą, užmigo ir kad užknarks, ėjo tuo metu pro šalį medžioklis ir galvoja, kaip ta senė knarkia. Reikia pažiūrėti, gal jai kas atsitiko. Įžengė į trobą ir kai priejo prie lovos, žiūri, joje vilkas begulys. A, štai kur tu, senas nevidonė, tarė jis. Seniai jau aš tavęs ieškau. Ir jau buvo bekelęs šautuvą. Bet staiga dingt galvon, ar tik nebus vilkas senelę suėdęs. Ir gal dar galima ją išgelbėti? ir nešovė, o paėmė žirklės ir pradėjo miegančiam vilkui pilvą kirpti. Prakirpo kiek, nagi žiūri, švyti raudono kepurėlė, dar kiek prakirpo ir iššoko mergaitė. Oi, kaip aš buvau užsigandusi, sušuko ji, šitokia tamsybė vilko pilve. O paskui išlindo ir senoji močiutė. Ji taip pat buvo dar gyva, bet vos begalėjo kvapą atgauti. Raudonkėpraitė greit prinešė didelių akmenų ir abi prikrovė jų vilkui pilvą. O kai tas pabudęs norėjo sprukti į gėrę, sunkus akmenys neleido jam pajudėti iš vietos, tad bemat susmuko ant žemės ir gavo galą. Tai buvo visiems trims džiaugsmo. Medžioklis nudyrė vilkui kailį ir jo nešinas išėjo namo. Senelė suvalgė piragą, išgėrė raudonkepuraitės atneštą vyną ir vėl atgavo jėgas. O raudonkepuraitė pagalvojo, dabar, kol gyva būsiu, atsiminsiu, kad negalima vieną iš kelio į gyrę sukti, jei motutė neleidžia. Dar pasakojama, jog kartą Kai raudonkepuraitė vėl nešė seneliai pirago, ją užšnekinęs kitas vilkas ir norėjęs iš kelio išvilioti. Bet raudonkepuraitė nepasidavė vilionėms, nesitraukė iš tiesaus kelio ir nuėjusi papasakojo seneliai, kad sutikusi vilką, kuris palinkėjęs jai labos dienos, bet žiūrėjęs ją labai baisiomis akimis. Jeigu tai būtų buvę nent viešo kelio, jis būtų mane suėdęs. Eikš, tarė senelė, užsidarykim duris, kad jis čionai neįlystų. Ir tikrai netrukus vilkas pasibeldė ir sušuko. Atidaryk, senelė, čia aš raudan kepuraitė, atnešiau tau pirago. Bet jos tylėjo kaip pelės pošluota ir durų netidarė. Tada pilkis kelis kartus apsliūkino aplink trobelę, galų gale užsiropštė ant stogo, palauks, kol raudonkepuraitė vakare eis namo, tada patykos ir patamsiai suės. Bet senelė suprato jo kėslus. Prie trobelės stovėjo toks didelis akmens lovys. Tad ji ir sako mergaitei, paimk kibirą raudonkepuraitę ir išpilk į lovį vandenį, kur vakar dešras viriau. Rauda kepuraitė nešė, nešė vandens, kol pripylė tą didelį lovį lygi pat viršaus. Dešrų kvapas mušė vilkui į nosį. Pradėjo jis uostinėti, dairytis nuo stogo, galų gale taip ištiesė kaklą, jog nebeišsilaikė ir pradėjo slysti žemyn. Slydo, slydo ir šlumšt tiesiai tą didelį lovį įkrito ir prigėrė. O raudonkepuraitė linksma parėjo namo ir niekas jai kelio nebepastojo.